را سر بریده این غد خاره هذا یک شخصی را که مخالفت او را کرده اعلان ایمان کرده در برابر او بعد از این تهدید فرعون کاملا نامید شد که بابا یک نشد دو شد اول یک موسای الان دوا پانزده هزار مرید الان پیدا کرده این مریدها چقدر شدت و عدت دارن اینا همه جادی میکنن ما از بین میبرن حالا این اجدهار اگر اجازه بده این موسی همه ملت را از بین میبرن اون شد و رفت توی کاخ نشست فکرش بند آمدن چاپلوسان چیزی این دکس سال؟ آره. این دکل دوستان که میبینی مگسانن گرد شیرینی این مگسان فرعون فورا تجمع کردن دورو بر فرعون رئیس فلان اداره آمد و رئیس فلان ارگان آمد و رئیس فلان ارتش آمد و رئیس صفا آمد و رئیس نیروی انتظامی آمد و همه جمع شدن داره بر فیران دیدن که فیران از که اهنتت دید تو لرزی همه آمدن دیدن که فیران بسیار حواس باخته پریشان است قال الملو من قوم فرعون چرا ناراحت بدن مسارا کارشنم کردن بسن اونا می گذاری تصاد کنن امروز گوش مسلمان ها رو می میگه و تروریست معنی چیه مفسد تصاد کننده غارتگر من برای امنیت جهان آمدم حرم بکر امنیت جهان را لعنت عراقی ها هر روز میزنن چی نفر وارد درک کرده اللہ تعالی هر روز افتاری و شیر مردان عراقی از این جراتی مهایت جهنم وارد جهنم میشه به درس مبارک نه مجاهدن کاخ نشینا نیستن که شب فکر کنی کاخ نشینا اسلام خارن اینا اونها حسن مثل سهره موسا فران هم گفتن فقد مان تا کاس بکن آنچه که کردنی اصلا پروا ندارد آمدن داران فران و فران و روحیه دادن گفتن گذاشتی موسی و قومش را که فساد کنن در زمین و رحمه کنن ترا و معبودان ترا معبود تیر خودش هم معبود بی ایمان معبودان اینها گاب بود گاب بود گاب پرست بود بی ایمان گاب رت سی گاب رت داشت مجسمه های فرعون هم در بغل هر یکی بودیم قدیم مجسمه فرعون عکس فرعون ها و مجسمه های فرعون هم پرستش می کردن خودش هم پرستش می کردن و گاب را همه تازی می آب به ایمان نپتیشته افتاد همه آمدن این روحیه داده شروع کرد بک بک را فنقتل ابناهم و نسقهی نساهم بچه هاشون قتل کنیم همه را قتل نمی نمیکنن چرا؟ کل کارهای کشاورزی و منظوری و رفتگری به اسرائیل بود اصلا مرد کار گرفت به ایمان این خاطر گفت این بچه های تازه مولودشون قتل میکنیم جمعیتشون دیگه گسترش پیدا نکنه سنقتل ابناهم و نستعی نساهم و انا فوقهم قاهرون سهره آیا حکم را اجرا کرد بر سهره محققین این اداره دارن که هیچ چیزی نتوانست شعرا اینجا دیگه اورا را گفت فقط مان تخال همه دلیل و خال رفتن شعرا هر کسی جلو به خود را برداشت و برای خون خود و برای محل خودش را باز اون نامید شد رب بعد جمع شدن دور برش و بر علیه بن اسرائیل تحریکش کردن حالا این تحدید بر علیه بن اسرائیل است نقتل و, و این سهرت قوم فرعون بوده یا قوم موسی قوم فرعون بودن ها با یک تهدیدی دیگه اونان جواب سلخی به فرعون دادن که فرعون اینا را دست هم نزد و خب نه فرصتی رسید که فرعون اینها را دست بزنه چرا دیگه پشت سر بلاهایی که بعد از دیگری آمدن برای فرعون میخوانیم بلاها را اصلا به فرعون فرصت داده نشد برای اینکه با بنی اسرائیل برخورد کند و قتل ابنا کند یا با سهرا اصلا این اجدهای موسی تمام دلگور از کار هر بلا عبادت از بلای دیگر می آمد برایشون بلا هر خدا نمی گیره فرعون کو قتل میکنیم ابنای را اونجا که فشار ندیده بود گفت اقتل موسی اینجا که فشار بیاده خود را با تمام نظامیان خودش همراه کنشتن و قطع اسی جمع همه را قتل می کنیم و همه را زنانشون برای خدمت و استثمار زنده می گذاریم و ما بارا اینها غالبین از هر نظر از نظر نظامی از انفرادی جشنی ما غالبیم این سهره رفتن در یکی قوم مجدد تحدید گردن عذاب زمانی که موسی آمده بود نه بچه ای کشته بود و نه قومی اوه حضرت موسی دید که بنی اسرائیل بلرزه اینا سالها مگر کتب فیران دیده بودن حضرت موسی سخنرانی کرد قوم خدا قال موسی لقومه استعینوا بالله این مسلک انبیاء در مسئله استعانت حضرت موسی قوم خود را میگه استعانت و استمداد از کی بگیری چرا نمیگه استعین و از من استعانت بگیری یا از پناه میگه پیرها پناه میدنه انبیا میگه نه به خدا استعانت بگیری استمداد کنید استعینو بالله و در برابر تهدیدات پوچ فرعون وصل کنید ان الارض لله زمین مال الله یورثها من یشاء من عباده میدهد این زمین به هر کس که بخواهد رفتن هر زمینی را که خدا بخواهد به هر کسی بده میده دیگه چرا اینقدر جسد حسد داری دعا و نالا داری یورثها من یشاء من عباده والعاقبت للمتقین دنیا نرسید آخرت مال متقین جنت بزرگ هم مال متقیه سخرانی خوبی کرد حضرت موسیٰ هم پیغمبر گفت استعانت چی بگیری شما میگه استعانت به پیرا و به اماما و به انبیاء بگیری انبیاء خودشان میگه استعانت به خدا بگیری استعینوا بالله استمداد کنید از خدا طلب کمک کنید طلب آن کنید از خدا و صبر کنید ان الارض لله زمین به خدا اختصاص دارد میراث میدهد این زمین را هر کس که بخواد به هر کس که بخواهد از بندگانش اگر دنیا هم گیر نیاید زمین هم گیر نیاید هیچ شارا و عاقبت للمتقین عاقبت برای موحدین آنهایی که شرک نمی کنن فقط از خدا استمداد می کنن اونایی که استمداد از غیر خدا می کنن اونها مشرکم بیمان تو جهنم می ابغایت حزن و غم کام آمد کام موسیٰ علیه السلام صحابه موسیٰ هستن که خیلی بوس دیدن آمدن گفتا بینا من قبل ان تاتینا ایزا و اذیت رسانیده شدیم به ما ایزا داده شد قبل تشریف آوری شما و بعد از اینکه شما هم تشریف آوردید ما استثمار شدیم بچه های ما کت شدن دخترهای ما خدمت گرفته شدن ما مصدق اینا اصلا متاثر نمیشن این نصیحت های حضرت با کلمه صافتری گفت اتا ربکم ان یهلکا دبکم وعده رب شما که حالات کند دشمن شما را و یستخلفکم فی الارض جانشین میکند شما را در اون سرزمین آنها و بعد نگاه میکند و گشنگن لوچکان که کیف تعملون شما چطور عمل میکنی سبحان الله خب، چرا حرار داری بعد اول که من بیت گفتن ان الارض لله کمی کنایتی حد هستند یورثها من یشاء من عباده نفهمیدی آمدی که روزینا من قبل انتاکینا و من بعد ما تیتنا الان شاق وعده داد اتا ربکم بعد رب شما دشمن شما را حلاک می کند و شما را چانشین می کند در زمین حکمت که نگاه کند خدا که شما چطور عمل می کنید ها بسا انسانا که به گدایی و طبیبی و گرسنگی و ناداری گذرانیدن خدا حکومت داده نگاه میکنه شد رحمت میکنن یا ضرب یضربو دخل یدخلو ادخل یدخل ادخالا میکنن یا میگن که ما در آواز بودرتیم هر کس را بزنیم میزنیم هر کس را بکشیم میکشیم کسی نیست که از ما بپرسه خدا شما را جانشین می کند نگاه کند که شما چقدر عمل می کنید چه تو تعمل خلاصا حالت اول این داستان موسی علیه السلام دعوت خدا را ابلاغ کرد حالت دوم فرعون در برابر مغلوب شد از نظر دلیل از نظر منطق مغلوب شد این از کار من قوم فرعون این حالت دوم مستقیم درگی شد و قوم موسی به حراس آمد حضرت موسی تحریک کرد دستور صبر استقلال داد الله تعالی نگاه پیغمبر اسلام مثل موسی علیه السلام باش چرا به کسرت داستان موسی را الله تعالی در قرآن ذکر کرده که پیغمبر را و مؤمنین را تشجیع کند تشجیع یعنی جرأت دادن شجاعت دادن دو حالت پشت سر گذرانی ابلاغ دعوت کرد از منطق به مقابله آمد از در میدان منطق فرعون شکست خورد و منطقی بود مقابله کردی، در میدان منطق شکست خورد به میدان تهدید آمد در میدان تهدید هم فرعون شکست خورد هیچ کاری نتونست بکنه حالا حالت سوم داستان از گرفته های فرعون بیانه که الله تعالی فرعون محدد را فرعونی که تهدید کرد هم سهره را تهدید کرد هم قوم موسی را تهدید کرد خودش را تهدید کرد نگفت این سرنوشت سنقتل ابناء قد میترسید از این قد میترسید الله در تا اون میدید قوت معرفتش از بین بدون اختیار ادرارش میدید آره، این قوت معرفت از ترس از بین میره خدا قوت ای داده حراس وقتی خیلی زیاد باشد اون قوت ماسک شل میشه دیگه شیر بازه میره مباشرین گفتن استاد میگو حالا حالت سوم گرفتهای کوچک فرعون ما گرفتیم آل فرعون را و آل فرعون دیروز من توضیح دادم آل پیرون مراد هم رایت پیرون هست یا نه یعنی. متبیان پیرون هست یا نه پیرون تو میگه این نینی بوده یک بچه هم نداشته بیجمان شانتی بوده آل پیرون یعنی امال پیرون آل پیرون یعنی رئیت پیرون متبیان پیرون گرفت مال پیرون را بسنین با کهت خالی در بیابان و ماشیت اینها احسالی آمد تمام دامهای نارسین بود و نقص من الثمرات و نقص در ثمرات در ها و های زراعی آنها را مواجه کردیم با انواع اقسام بلا سنین اثر در ها گذاشت تو بیابان و ها را از بین بود اون نقص من اتمرات در کشاورزی اگر زندگی قوم روی کشاورزی و دمداریه نیست سنین قهد سالی آوردن دام اینها را از بین بردن فی بادیت این اهل معاشیت این اون نقص من اتمرات در باغها و در جاهای زراعی نقص آوردن و نفس من اتمرات چرا حکمت اخذ لعلهم یذکرون تا اینها نصیحت بگیرن تا اینها چکار کنن نصیحت بگیرن لیکن نصیحت کجا گرفتن پیدا تو الحسنه خب قد سالی رفت هم کشاورزی پیشرفت کرد و هم دمداری پیشرفت کرد پس وقتی که آمد حسنم می آمد یعنی ارزانی و محصولات زمین و دامها باز روش می کردن قالو می گفتن لنا هادی اینها برای ما هستن و اگر می رسید به آنها سیعهی سالی و بلاهی در دامه و در کشاورزی آنها یتیرو به موسی شومیره را به موسی نسبت می دادن میگه از زمانی که موسی آمده این وقتی ها برای ما هستن و من معه به موسی بطفالین این این چیز را نسبت به موسی میدادن و به آنهایی که با موسی هماهنگ بودند الا خبردار انما طائرهم عند الله شومی آنها از نزد خدا هست ای من قبلی و حکمی به حکم خدا از دربار خدا هست ای من قبلی و حکمی از ابن عباس ولكن اکثرهم لا يعلمون اکثر اینها نمیدانند اکثر ها نمیدانن خوبی را حد خود میدانستند و بدی را به نبی نسبت میدادند و این نبی و کسانی که با این نبی هستند خود اینات کردن تا اینجا که گفتن مهما تاتنا بهی من آیت آنچه بیاری برای ما آن را من آیت بیان نشانی برای رسالت و توحید تا ما مارا جادو کنی با آن آیا نشانی فما نحن لک مومنین ما ترا برای تو تصدیق کنیده نیستی لن ترا قبول نداری برای پیغمبری ما نحن لک بمومنین نیستی ما تصدیق کنیده شما وقتی چنین اناد کردن که هر موجزه را گفتن تو بیاری که با اون موجزه و آیه ما را جادو کنی ما حتی تسلیم این طور گفتن فوری اللہ تعالی میگه من فرستادم در سلیم ها توفان این اول که چنین بودنی، چنین شنین ضررش که سالی در دامه ها هم بود در باغه ها هم بود وقتی که کوها برف و باران نیاید نیل خیلی خشک شد رفت مثل هیلمند تمام ها اینها و محصولات زراعی اینها از بین رفت پایین رفتا پایین رفتا بزرگون که هم که نداشت از قوم که رودخانه آب بکشه رودخانه که ده متر بود الان رفته یک متر آب داره حالا چطور بازار آب بدم یک متر آب هم تنها برای شور دانها گذاشت یک تمام باغها و زراعتها این حضبه رفت شما گفتید در آب بیاید پایین ما موتور پمپ میزنیم از رودخانه آب میکشیم بالا اللہ تعالی گفت من رودخانه را خوش میکنه الان موتور پمپ میزن چطور میزنیم توی ها بزن خدا نگیره اگر بگیره دیگر قدرتی نیست طوفان را باد باران به صورت طوفان آمد آنچه باقی مانده بود بعد آب دادن و بادامی آب دادن و با ظلمی آب دادن اونها را طوفان از بود طوفان خب، باران کسرت باران و خب پشت سر باران زمین سبز میشه نی زمین سبز نمیشه باران زیاد بیاد تو جراد فرستاد جراد شما ندیدید هر طرفی بره صاف میکنه شب اینجا اگر سر باغ غامه کر صبحی هیچ چیزی نه تب تب درختان را همین ملک میخورن خب چیزی که از ملک باقی مان قمه فرستادم با انبارها اینا پر بودن در انبار آنها اون حشره که حبوبات را میخورن دانشون خالی میکنن در انبارها اون کمل فرستاده اون هم کمل میگن و در وسیلی رشدش پیدا کمل دو معنی دارد شپش هم هست و همون حشره که حبوبات را می میخورن هر دو معنا را کردن بر انبارهای اینها کمل پرستادن و بر وجود اینها شکشن هر چی که بورد شکل خلاصن خب از اینها کمی آزادی شد زفاده پرستان غرباغا لشکر غرباغا آمد تمام اینها را دلیل کردن بگذاشت تا دهان باز میکرد چارده غرباغا به اینها میپرید دهان نامش را بسته بود از این که خلاص شدن دم آب آشامدنی اینها را خون کردن همین کاثر آب می کردن که بخورن خون آب آشامدنی اینها تبدیل به شد تا قبطی کاثر آب می میکرد از مشک از کوزه از جایی که بخوره خون میشه برای آشامیدن آب خونه خونه برای غذا آب خونه بنی اسرائیل میخوره آدم حتی دهن خود را در یک کاسه آب می میگفتن اینجا شما دهن بگذار اینجا من کاسه بزرگ طرف دهن او خون میشه اون پنج اون هم دو هفت ید بیضا و عطای موسی هشت و نو تسع آیات بینات الله تعالی به حضرت موسی داد اینها دلائل موجوده موسان فستکبرو مگر با مگر هم غرور کرده با هم اینا شد در جای دیگر هر زمانی که این عذاب های کذاب می آمد می آمد پیش موسیٰ کردن دعا کن که خدا این عذاب را بلند کند هر دو خواسته تو را قبول داریم هم ایمان میاریم هم به اسرائیل نظام میکنیم می کنیم حضرت دعا کردن این عذاب که می یک دو سالی دو مرتبه این اینها قبول نمی حق عذاب دیگر اینا یعنی پشت سر متصل متصل نبودن کمی فاصله بین قبول اندازه ای که اینها دو خاص طرف تجیرن قرآن مفسر بعد رو باسا جا دیگر هر عذاب نیامد نیامد پیشه یا ای مصاحب صاحب چلنے حالتی نبود اس نے حجت اللہ ادولنا دعا کن برای ما پروردگار خود بخواه با اون قرار دادی که تعهد کرده نزد تو در صورت تسلیمی لین کشفتا اگر تو دور کردی بادای خود از ما تو حتما ایمان میاریم بی تو این مطالبه اولای موسا و تو دومین خواسته موسا لنرسلن معک بنی اسرائیل بنی اسرائیل را هم دو خواسته تسلیه بعد یه بابا گفتن که موسیٰ پچھت آمده بخاطرین کی قوم خود را آزاد کنه، رسالت موسی آزادی بنی اسرائیل بوده، پس لنو من النبی چلائے هر دو رسالت را داشته، هم ایمان بھی هم بنی اسرائیل را آزاد کی ہر مقاصد ترمی پذیری فلما هر زمانی که ما دور می کردیم به برکت دعای موسی سر آنها عذاب را تا مدتی کوتاه که اینها می رسیدن دون عذاب ادا هم کسون و فورا اینها نقش عهد می کردن قورباغا رفتن هر حرف نزنه برو بابا اللہ تعالی میگه آه اینها آب خون کردن آمده التماس کردن که این عذاب دور خیلی سخته خیلی سخته آب خونه یعنی که همیشه آب بهداشتی خورده تازه حالا خون میخوره خون می آشامه چرا این ها حکمت هایی دارن های سال اینها ظلم کردن حتی خون بینی اسرائیل را خوردن الله تعالی آب اینها را در دنیا خورده خون آشام بودن اینا انواع و اجسام بلا را بر بنی اسرائیل وارد میکردن و برای آنها آفاش اللہ تعالی همین دنیا را برای اینها طوفان کرد زراد کرد کمل کرد زفاده کرد تا اینها زلیل بشن با این زفاده مثل شما فکر نکنید که گلاش کرد یادش یاد شما کی ہے شما تنبا سو بلان شدی مسجد مکی را گلاش کرد سیاهی اشخال کرده بود یاد کیه تو بودی که رب من چنان اونها را برد که یکی هم الان از اونها دیده نمیشه اصلا در همون روزهای بعد دیده نشدن که چی شدن به کجا خواهد اینها بلاهی بودن خدا به من نشان داد که قدم به حسن گذاری بعد از اون بلایی غح سالی هم خدا بداند که پشت سر غح سالی چی در اثر این نافرمانی هایی که امروز علماء جیخ میکشن و مردم به خدا, به خدا و قرآن خدا توجه نمیکنه خدا عذاب و سنت علاج ہے پس وقت ما دور کردن سریانا عذاب رسا مدتی کانا رسیدن و مدت خورا نشهد می کردن پس انتقام گرفتیم از آنها پس قد کردیم آنها را در دریا بسید سبب اینکه تکریف کردن آیات ما را و بودن از آیات ما غافل خبر را داغون کردم آخری عذاب دیگر بعد از دم دیگر کی دریا حکمت رب العالمین اگر مرد نگاه کند اینا بر بنی اسرائیل ظلم کردن همیشه قاری کشاورزی دامداری در این حجر آب از پشت اینها کشیده خدا آخر آب را بنی و میراث دادم به قومی و اورثنا القوم الذین وارث کردم من اون قومی را که کانو یستضعفون پی مشارک الارض و مغاربا کاملا مستضعف شده بودن در مشرق زمین یعنی مصر و مغاربها یعنی شام در هر دو سرزمین اون اون شامی که من برکت کرده بودم در آن شام دینی و دنیوی محل انبیا زادگاه انبیا محل دفن انبیا و از نظر مادی هم الله تعالی هزاران برکت در فلسطین کرده بهترین زمین های کشاورزی همینه که امروز در فلسطین هست این یهودی های کافر اونجا مسلط و کامل شد کلمه, کلمه زیبای ربت این حسنات صفت کلمه کلمه زیبای رب شما ثابت و کامل شد در بنی اسرائیل قوم را تباه کرد اونجا موسی علیه نگفت اصا ربکم ان یهلک عدوکم یستخلفکم فی الارض این کلمه رب ثابت شد کلمه کامل رب در بنی اسرائیل ثابت شد فهمیدید به ما صبر در مقابل صبر ای امت محمد و ای محمد صلی اللہ علیہ صبر کنید که نتیجه زان شما امروز شما را در مسجد الحرام و مکه برای نماز نمی گذاره روزی من دشمنارم یارم در کلیب بعد نابود میکنم بعد از چند سال با سنه دو هجری می یک دو هجری می بعد از شش سال بعد شما را آوردن در مکه حالا هر جای مکه میخواید بشینی بخوابی کل حکومت مکه را به دست شما میده لیکن باید صبر بنی اسرائیل هم بکنید اونها را من در برابر صبر دادم چهل سال صبر کردم چهل سال مبارزه موسی علیه السلام و فرعون بود ثابت شد کلمه دیبای رب بر بنی اسرائیل یعنی دشمن را حلاک کرد و آنها را میراث کرد به سبب بر صبری کی نوا کردم و دمر ما کان یسنو فرعون و قومه و خب برباد کردم من آن چیزایی را که فرعون ساخته بود و قومش چطور برباد کردم یعنی به اختیار دشمنان آن دادم که بنی اسرائیل واسم تمام آنها را برباد کردن یعنی به اختیار اینها دادم مال آنها را آنهارا آنها را باغای آنها را و ما کانو یارشون کرا که فرعون بر عرشها باغا زده بود و روی ها گذاشته بود یارشون که انگور را و بسیار چیزها را روی ها می گذارن اینا میگن اینا را همه من برباد کردم برباد کردن یعنی چی به دست بنی اسرائیل که دشمنان آنها بودن خوردند و تخت و کردند کردن بنی اسرائیل این حالت چهارم هست ناشاکری اول امت اجابت شروع میشه خلاصه از این امت دعوت در سه حالت گذشت حالت دعوت حالت به اصطلاح تحدید و حالت گرفت این داستان حالات ششگانه دارد قد جاوزنا بنی اسرائیل البحر حالت چهارم این داستان هست که امت اجابت ناشاکری کردند و نافرمانی کردند و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین على أشنامهم وليم تجعل لنا إلها كما لهم آلهة این حالت چهارمی داستان حضرت موسی علیه السلام و اولین ناشاکری امت اجابت اولین ناشاکری امت اجابت بعد از اینکه ما بنی اسرائیل را از دریای سرخ گذرانیدیم و دشمنان را جلو چشمشون حلاق کردیم اینا همراه با حضرت موسی آمدن و علا قوم آمدن بر یک قومی که یعصفون علا اصنام لهم اعتقاب کرده بودن بر بطهاش او تماثیل گاب بودن ولحظا اونجا نشسته بودن دور بر این مجسمه و داروبر این مجسمه گاه فوری درخواست کردن یا موسیس لنا اله ای موسا قرار بده برای ما معبودی اطوری معبودی کی ندارن همچنین معبودی ما داشته باشیم آستانی داشته باشیم کما لهم آلهه چنانچه اینها آستان دارن آلها دارن معبود دارن مشکل گشا یاد رس دارن برای ما همچنین اولین جواب موسی علیه السلام قال انکم قوم تجهلون حضرت فرمود شما ملتی بسیار احمق جاهل مطلقی تا یک صورتی و تا یک چیزی جلوی شما نباشد شما تحکیمتون نمیشه برای اینها اینها چیه؟ ان اولای متبر ما هم فيه و باطل ما كانوا يعملون اینها حلاق شدنی از آن آینی که اینها در آن آین قرار دارند اینها با آین خودشان بربادند این ملتی که شما میبینید از جانب خدا حلاق شدن است آن آینی که این آین اینها در آن آین هستند این مان را مذهب اون مذهب و آینی که اینها در مذهب قرار دارن برباد شدنیه از جانب خدا حلاق میشه شاربان این مذهب با این آین و مذهب خودشان و باطل است آنچه که اینها میکنن روی بطها اعتکاف نشستند و اونجا این عمال اینها که انجام میدن باطل حالا و باز فرمود حضرت موسی مرتبه سوم که غیر الله ابغی اله های غیر خدا را من معبود طلب کنم طلبش کنم معبود خالن که هو فضلكم علی العالمی اون خدا شما را به تمام جهانیان فضیلت داده من غیر خدا های دیگری طلب کنم آستان و باستان و دربار و عطبات رست کنم انسان های احمقی هستی اون زمان هم قابل ذکر است که من خدا شما را ای بنی اسرائیل اذکرو اذ انجیناکم من آل فرعون من شما را از آل فرعون از ارتش و شباه فرعون نجات دادم در حالی که اون آل فرعون شما را میچشانیدم بدترین عذاب را و اون تشریعش قتلون ابناءکم پسران شما را قتل می کردن و دختران شما را زنده برای کارهای خود می گذاشتن برای خدمت و کلفتی و استمتاع و این چیزها و تیدالکم ربکم عظیم و در این نجات نعمت دشیار بزرگی از جانب رب شما بود و در این امتحان چون ذالکم دو مشاعر لدارد لحظه بلاون دو معنی میشه قبلا خانده و در این امتحان یک آزمایش عظیمی از جانب رب شما حالت پنجم اعطای نعمت اعطای نعمت تورات و مکالمه و موسی کریم هست خدا حضرت, حضرت موسی را با قومش نجات داد خب توی مسیر اینها تمنای آستانی کردن تمنای عطرهی کردن حضرت اینها را سرزنش کرد و به نعمتهای خدا اینها را متذکر شد و الله تعالی حضرت موسی را گفت می میگذاری تا که من به شما تورات بدم سی روز روزه بگیر زیکاده را باطل حجم شما را تورات میدن میگن در آخرین روز حضرت موسی مسواک دادن الله تعالی گفت در روز دیگه باید میشه بگیری بدون مسواک من فرشمت کلام میکنه و تورات میدن تورات را مکتوب داد مکالمه ها کرد الله تعالی همینه الله تعالی میگه ما وعده کردیم با موسی سی روز شب، فی قاده باشد و کامل کردیم اون شب را با ده شب دیگر پس تکمیل شد وقت ربش اربعین لیلتن چهر شب وقال موسی لأخيه قبل از اینکه بره برای ملاقات رب و کلام بتور بوه طور بره و وقال موسی حضرت موسی بیان تفصیل قصه وقت رفتن به تور حضرت موسی به برادرش گفت هارون اخلقنی فی قومی جانشین من باش در این قوم من در قارو بار به اعتبار حکومت نه به اعتبار نبوت نبوت قبلا رسیده بود تو برای رهنمایی جانشین منی در این درمیان قومم و اسلامی کنی و اتباع نکنی راه مفسدین را چه توصیه جانشین منی هر کاری که من دارم الان شما پشت سر من جانشینید و اسلامی کنید اینها را نگذاری و راه مفسدین را نبرید حضرت دیگه میدانست قومیه تا موسی علیه السلام بود اینها رو به موسی دهشت داشت الله تعالی به موسی چنان روی داده بود کسی نمیتوانست تحمل کنید خاکشای روب موسی فوق العادی بود که خدا کو با دشمنان من هم یواش حرف بزنی قولا له قولا لینا لعله یتذکر و یخشا خیلی جلال اللہ تعالی در طبیعت موسی کلیم الله گذاشته بود این توصیه را کرد اینها امرهای ابقایی هست این نیست حضرت هارون علیه السلام اصلاح نمی کرد حضرت فرمود اصله حضرت هارون علیه السلام اتباع سبیل مفسدین میکرد که گفت لا تتبع این امرها امر اصله نهی لا تتبع اینها برای امکان یعنی به همین شکل ثابت شما اقرار کنید شما اتباع سبیل مفسدین نکنید خلاصه اینه که لما جا موسی قاتنا هنگامی موسیٰ علیه سلام تشریف آورد اون وقتی که ما برش معین کرده بودیم برای وقت معین ما و کلمه ربه و خدای عزوجل از و انایت کلام کرد با موسی اللہ تعالی با لطف با عنایت با موسی رب موسی با موسی کلام کرد خب یک نعمتی که در قیامت میرسید نعمت کلامه حضرت نعمت دیگر نعمت دیداره حضرت دید که اللہ تعالی مرا مورد عنایت قرار داده و در دنیا با من کلام کرد رب سبحانه و تعالی لحظه درخواست کرد که دیداری که نعمتی دیگر است و در قیامت نسی میشه دیدار بمون فرمودن قال رب ارنی انظر الیک فرمودن حضرت موسی علیه السلام ای رب من نشان بده ذات عظیمت را من انظر الیک من نظر می کنم به جمال شما به دیدار شما دیدار نشان بده که انظر الی اللہ تعالی فرمو جواب اول لن ترانی هرگز نمی بینی مرا در دنیا در دنیا تحمل دید من را ندار ولیکن دو، لیکن تو به این کو نگاه حالا این نمونه تشفی که در لنترانی شما وسوسه پیدا نکنید و در قلب شما تشفی بیاید شما نگاه کنید به طرف کوه این کوه بر اون نظر می یک ذره تجلی می اگر اون کو سر جاتون نیست تحمل کنه شما معنی که ببینی، سین استقر مکانه اگر اون کو در جای خودش قرار گرفت و باقی ماند قائم ماند استقر و ثابت مان در جای خودش پس شما هم من میتونید ببینید تجلی من را میتونید تحمل کنی فبلا ما تجلا ربه پس وقتی که تجلی کرد در حدیث آمده اندازه سر ناخون اینقدر رسول الله صلی الله علیہ وسلم رب یک ذره تجلی کرد للجبل جعله دکا قرار داد اون کوه را کوبیده مدکوک شد مدکوک یعنی کود شد و خر موسی سایکا و حضرت موسی افتادن به زمین بیهوش شد سایکا یعنی بیهوش شد فلما افاق وقت حضرت موسی افاقه حاصل کردیم بیهوشی قال سبحانه پاکی تو از گرداشت این های فانی تو الیکا من به طرف تو رجوع کردم از درخواست مشتاقانه که داشتم و انا اول المؤمنین من اولین کسی هستم که تصدیق میکنم در دنیا تحمل نمیشد تجلی تو من اول کسی هم که باور دارم که تجلی شما شما گفتی لن ترانی واقعا تحمل نمیشه قبول حالا یک مسئله سروران گرامی بین اهل سنت و شیعان همین اختلافیه که دیدار رب سبحانه و تعالی می شود قیامت یا نمیشه اهل سنت اعتقاد دارن تمام اهل سنت که دیدار رب العالمین روز قیامت یک نعمت عظمائی هست اللہ تعالی به اهل جنت دیدار می نماید اونم دیدار به صورت تجلیه کون و حقیقت و ماهیت خدا نه تجلی می کنن اون تجلی الهی تحمل میشه در دنیا حضرت موسی کلیم درخواست کردند و الله تعالی فرمودند شما نمی کنید ربی تحمل ندارد خب این درخواست موسی که یک پیغمبر عظیم و شان و تقریبا از شهر سال بیشتر در نبوت و رسالت دارد میگذراند خود این درخواست دلیل معتبری هست که دیدار رب سبحانه و تعالی قابل دیده و پیغمبر از مسائل خدا به هر نبی آنقدر علم میدهد که تمام معرفت خدا نصیبش میشه هر نبی در آخرین نقطه معرفت قرار دارد این نیست که نبی مسائل نمیداند حضرت موسی کلیم علیه السلام یک پیغمبر بسیار قلالعز صاحب وحد و یک پیغمبر بیشه و کلم الله موسی تکلیما امتیاز خاصی خدا به حضرت موسی علیه السلام داده این پیغمبر عظیم و شان وقت درخواست کند دید کلام نعمتی از در آخرت نصیب بندگان میشه خدا با بندگانش کلام میکند حساب و کتاب میگیره ولی خدا خب نعمت دوم که دیدار هست اون من به من نشان بده الله تعالی فرمود شما نمیتوانید تحمل کنید دیدار من را نمیتونید تحمل شما نمیتونید ببینید نگو که من دیدنی نیستم تجلی من مشاهده نیست شما تحمل شلن ترانی ای پیغمبر شما نمیتوانید من تحمل کنید نگو که لن اورا من دیدنی نیستم من دید نمی آیم خب شما نمی توانید منو ببینید چرا این چشمه ها و این آقا که خدا به بندگان خودش داده به انبیاء اینها فانیه اینها یک مرتبه میرن در عالم عدم فنا میشن نوبت دوم الله سبحانه و تعالی به ما که وجود عنایت میکند و بندگانش اون وجود اون وجود دائمیه اون چشمه ها دائمی اون گوشه ها دائمی اون آزا ها دائمی اون مغز دائمی دیگه بر آن وجود فنا نمی لہذا با اون چشمه های دائمی تجلی رب سبحانه و تعالی تحمل میشه هر چیز ایک وقتی دارد. حالا یک زمانی هست که ما انسان هم مشکلات بزرگی را میتونیم تحمل کنیم لیکن در زمان بچگی کس نمیتونه تحمل کنیم شاید انسان جفاکت رو جما دیده صبح تا زور زور تا شام بیتونه راه بره یک بچه کچه، کجا میتونه خط راه بره چه الان میده به میده به لیکن نیم ساعت راه بره خسته نیم و دیگه قرآن عظیم و شان خانده این که وجوه یوم دین ناظره الى ربها ناظره جلها، سر و و به طرف رب سبحانه و تعالی ولدینا مزید و بعد پیغمبر علیه السلام ما را مشاهده کردن هیچ مزاحمتی الله تعالی هنگامی که به جنتی ها دیدار تجلی را نشان میده اونجا یک تجلی هست اون تجلی را بدون مزاحمت انت جنت تماشا و اینقدر لذت از در حدیث آمده است که از تمام نعمت های دیگر اهل جنت پراموش میشن در تجلی الله سبحانه و تعالی نصاره میکنه و درسته انسان وقتی در دیدار محبوب را میکنه دیگه چیزها را کجا میتونه نگاه کنه غیر از دیدار محبوب دیگه چیزی را نگاه نمیکنه یا دیدار محبوب را نگاه میکنه دنیا همینطور حالا اگر کسی فرزندی بره مادر غیر از فرزندش دیگه چی چیز رو نگاه کنه دیگه چیزی هم مورد تفکر قرار یک فرزند مفقود بیاید چقدر به اون نگاه میکنه و چقدر اون فرزند محبوب را که سالها ندیدن چقدر نگاهش میکنه همه چیز را مورد تفکر قرار میده صحت و سلامتیش را قیافهش را شیاره ایلا حالا دیگه محبوب آره چقدر احسان نگاه میکنه حد و برد دیگه چیزی را کسی نگاه نمیکنه غیر از خودش البته قدر محبوب را محب میداند اون میداند که محبوب چقدر لطف دارد نگاهش بله آنها که اعتقاد ندارم به دیدار رب سروران گرامی آنها نمی انہو من ربهم یوم ایغن لمحجوبون اللہ تعالی میگه اونها از پروردگارشان در آن روز در حجاب قرار داده میشه یکی از بلاهای سخت ممینه که الله تعالی دیدار بر نشان نمی کفار ملحدین را الله تعالی میگه از رب خود در حجاب قرار داده میشه انهم من ربهم یوم ذل و این در میان امت الحمدلله این اعتقاد از مسلمات بوده دیگه نمیخواد دیگه دلیل عقلی و دیگه دلیل نقلی و دیگه دلیل فلان بزرگ چه گفته خود درخواست پیغمبر دلیل بسیار معتبره اگر یک نادانی جرأت کند و بگوید که این پیغمبر مثلا سال بیشاهی کرده پیغمبر سال بیجا میکنه پیغمبر عظیم و و بعد در این سال الله تعالی چقدر عاطفه نشان داد شما تحمل نداری استقرار کو از ممکنات یا از محالات و استقرار و ثابت ماندن کو از امکانات محالی کی نیست از نظر اغلی انسان و از نظر برداشت انسان کوه یک موجود بسیار مضبوط محکم است یک چیز ضعیفیه نه به خاطر الله تعالی برای تشفی و برای اینکه این محبوب موسی کریم بداند به این خاطر و الله تعالی هیچ اتابی نکرد اگر سآل بی جایی می بود الله تعالی اطاب می کرد که چرا سآل بی جایی می کنید سوالی که چه امکانش میاد دیدار من نه در دنیا نه در آخرت این خاطر حضرت موسی اشتیاق پیدا کرد که یک نعمت نوازش شدن که کلامه و در قیامت همم مؤمنین مشرف میشن به این نعمت حالا نعمت دیگر که دیداره اون هم درخواست کرد الله تعالی گفت هم بلده قال یا موسی ان استفعتك برای ازاله حسن و در دل میزنا قدرتی آمد اللہ تعالی کو موسی سرمن برگزیده بر تمام انسان به رسالتی به پیام رسانی تو پیغمبری دادن و به کلامی و شرف کلام به دادن حالا که تو تحمل نداری تجلی را تحمل کنی دیگه چیه ناراحت نباش یا موسی ان استفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی تو که تحمل دیدار نداری نه حق نباش خود نکن غم نکن فخود ما آتیتک خود خود <clears throat> در غلب میاد که چرا من تحمل ندارم چرا من لیاقت ندارم اللہ تعالیٰ فرمود که نراحت نباش من به اعزاز اکرام کردم اگر الان تحمل دیدار نداری نراحت نباشی فقد ما آتیتو برداران چی من تو عنایت کردم رسالت تورات هم کلامی و کم من الشاکرین و از تو باش گذاران باش حضرت شاکر نبود که خدا نگه کن اینها امرها را ابقایی میگن سپاس گذار رب باش بگیر ما آتی تو وكتبنا له في الالواح مكتوب کرده بودیم ما برای موسی در الوه از هر شیء موعظتا نصیحت های لازمه و تفصیلا لكل شیء و تفصیل برای هر شیء در احکام شرعی و ضروری فخذها بردار این کتاب تورات را به قوت با قوت کتاب قوت میخواد سرورانه کنم هر کجا اللہ تعالی میگه قوت باید ترک کنی نیرو باید ترک کنی برای برداشت کتاب احکام کتاب را عمل کردن اینا خواندن و دانستن قدرت میخواد اللہ تعالی میگه به قوه امر قومك قومت را هم دستور بده تا که اونها هم اکش کنن به ها، به بهترین صورت های عمل یکی حسنه یکی احسنه شما به بهترین صورت ها همه احکامات کتاب احسنه بهترین صورت هم شما در بهترین یا در بهترین این احسن سیغه اسم تفسیر قید واقعی شما دستور بده قومت را که یا خود آنها اخذ کنن به احسن ها به دستورات زیبای تورا چون حسن تفضیل خالیه یا اگر تفضیل باشد مثلا یک صورت حسن یک صورت حسن شما صورت احسن را انتخاب بکنید صورت حسن صورت حسن شما به صورت حسن تمسک کنید شوریکم سمره این تعمیل وقتی شما بر تورات آما عامل باشید من ترغیب اطاعت هست سمره تعمیل هست تردیب اطاعت هست من به شما نشان میدم دار فاسقین را سرزمین فاسقین را به شما نشان میدم یعنی شما را وارث میکنم اگر اینها هنوز به مصر نرفته حضرت موسی رفته به تورا، مراد از دار فاسقین ملک مصر است و اگر اینها وارد ملک مصر شدند و موسی رفته برای تحویل گرفتن تورات تمرات شام که الان اون عمالکه متصرفن و اون جباره ها متصرفن من به شما اون نشان میده این آم که وقتی شما بر احکام تورات عامل باشید دار فاسقین را به شما انایت میکن به شما نشان میدم یعنی به شما انایت میکنه اگر هنوز به مصر نرفتن تو مراد مصر هست و اگر به مصر رفتن مراد سرزمین شامن که امالکه آنها را متصرف شدن فأسرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق ترهیب سمره ترک تعمیل چی میشه محرومی از هدایت اگر شما به این کتاب متمسک نشدید و عمل نکردید از هدایت محروم میشید محرومیت از هدایت این عذاب سخت این بر ترک تعمید سمره ترک چی چیه من منصرف می کنم از آیاتم کسانی را که تکبر دارن در زمین غیر حد این سمره آیدان همیشه و اگر ببینه آنها هر آیه را تو لا بها ایمان نمی آرن سبحان الله مهر جباریت می خورد هر نشانی و هر آیه را ببینن ایمان نمی آرن به خاطر کبر فهم معکوس دیان آنها می میشه و اگر ببینن راه رشد و صلاح را لا یتخذوه سبیلا اون راه را انتخاب نمی کنن این ثمره ترک تامیله من آنها را غایت خود متکبرین و منصرف می کنم هر نشانی هدایت را ببینن ایمان نمی نمیارن راه هدایت را ببینن اتخابش نمی کنن راه و اگر ببینن راه گمراهی را فورا را انتخاب کنن راه یتخذوه سبیلا همون راه گمراهی را راه انتخاب میکنن مسک مشک سبحان الله امروز هم باور کنید بسیار انسان هم مسک راه ہدایت را انتخاب نه کہ ببینن ہم لا یتخذوه سبیلا و اگر ببینن راه گمراهی را قرآن را انتخاب میکنه یتخذوه سبیلا این مرض و این بلا جائزه و سمره و نتیجه کسان هست که از آیات خدا جویر بار طاعت نرن از آیات خدا اعراض کنن از دستورات خدا اعراض کنن این بلا در دنیا به آنها داده میشه از هیچ نشانی اینها توی هدایت نمیان راه هدایت را ببین انتخابش نمی کنن اون راه انتخاب نمی کنن هر راه گمراهی را پیش گیرن این روز انسان همینطور سبحان الله الله تعالی نجات بده چرا فهمین هم معکوس حرکت میکنن ذالکا این این حرکت معکوسی راه هدایت را راه گیرن راه گمراهی را راه انتخاب کنن این به سبب این است با سبب اینا تکذیب کردن آیات ما را و ثمره تکذیب آیات اینه ذالک این راه انعکاسی و معکوسی به سبب اینا اینا تکذیب کردن آیات ما را و بودن از اون آیات غافل هیچ فکری به آیات نداشتن حالا معکوس و باور کنی همین انسان ها را ما ببینیم خدا نجات بدهد اینی همین طور هر راه هدایت را انتخاب نمی کنن هر راه گمراهی را انتخاب کنن چرا این بلا اینطور اللہ تعالی دیم هم مغز ما کسی مغز اینها را مخص کرده تم شدن مسخ شدن که اینها کذبو بی آیاتنا آیات ما را تکذیب کردن وکانو انها غافلین از آیات ما کاملا غافلن امروز همین طور انسانیت و بشریت لیکن چیه که متوجه بشه چه غفلتی و چه اغلقای معکوسی اللہ تعالی بین انسان قضا داده حالا ما این قرآن را همه برای اون بین اسرائیل حمله نکنیم خدا همون خدا هست کتاب های الهی همون هست همون حالت بین اسرائیل را و پیغمبر اسلام فرمود وجب به وجب مو به مو امت خود را گفت شما از یهود و نصارا اتباع بکنید اگر کسی با مادرش بنا کرده شما هم در شما کسانی هستن که با مادر خودنا این الان همین مرد خوب دنیا را گرفته حالا انسان نگاه میکنه راه هدایت مردم خیلی شروع کنه راه گمراهی راه زلالت فوری اپنی توش اکثریت میره چرا اینطور معکوس حرکت میکنن راه هدایت را ببینن لا یتخذوه سبیلا و این یرو سبیل الغی یتخذوه سبیلا برای چه اللہ تعالی میگه که کردبو به آیاتنا آیات ما را تحضیب کردن کسی که نمیگه من آیات خدا را تحضیب میکنم اللہ تعالی وکانو انها غافلین از آیات ما اصلا خبر ندارن غافلن امروز آیا این غفلت کل جهان را نگرفت شما نگاه کنید شما انصاب کنید چقدر غفلت از آیات الهی در جامعه هست و کانو انها غافلین در حقیقت هیچ خبری از آیات ندارن بی خاطر از آیات خبر ندارن تکذیب عملی هست غفلت غفلت کاملا بی خبر ہے فکری ندارم، دارا نمیدانم خدا در قرآن رحمت چی گفته آن آیت که کردن آیات مارا اعتقادا قولا ولی لقائل آخرت را ملاقات آخرت را هم تقدیم می کنن قولا یا عملا اگر کسی با زبان نمیگه قیامتی نیست لیکن چنان عمل میکنه کند که گویا قیامتی نیست حبت اعمالهم تمام نیکی نام آنام نابودن از خیر کسرت رحم کسدکا صدقه بدن سر رحمی بکنن دیگه هر خیری انجام بدن چون ما را تشویب میکنن کافرن مولا قیامت را تشویب میکنن کافرن هیچ نیکی برای آنها باقی نمیماند خود جزا دادا هر حل استفام کاریه جزا دادا نمیشوند. الا ما کانو یا مرون مگر چکینا اینا عمل میکنن ناشاکری دوم دومین ناشاکری از امت اجابه دومین ناشاکری از امت اجابت حضرت رب تورات و این اینا گوشالا پرستی کرد اتقاد در قوم موسی بعد از موسی از حلیهم از زیورالاتی که از کبتی ها این زنان گرفته بودن بنی اسرائیل اجلن یک گوشالی یعنی او یک جسدی بود یک دونده جسد برای حقارته اجل مبدل من هوش جسد بدل برای حقارت لهو خوارون یک صدای گوساله هم داشت دست تشریش میاد که از مخاقهای زیر سم حسب جبرائیل ساموری به ایمان برداشته بود تو دهن میریس این صدا میداد که خدا امتحان که بکنه چقدر حضرت رابطه تورات بھی آ رہے اینا پشت سر گسالا نہ پڑا کچھ کرتے علم یرا اللہ تعالی ان ادخال الہی ہے مگر اینا نگاہ نمی کنن کہ ان گسالا لا یکلمهم بائنا کلام نمی کنن ولا یادین ان سبیلا ان عرب راہ راست رہنمائی نمی کنن اتخذوه قرار دادن گسالا را معبود و الہ ظالمین بودن ظالم شرک کردن اینها با گساله وقتی گساله صدا میداد آمد دور و بر گوساله اعتکاف کرده بود چرا سامورین گساله را درست کرد این سلاحا را حضرت موسی کریم رفت شروع کرد ایمان تبلیغ را این ساموری که گساله را درست کرد این هم مادرش از ترس قتل فرعون نبرد توی غاری گذاشت جبرئیل نه پرورش بزرگ شد نامی نه موسی لقبش سامی و اون موسی را مادرش انداخت تو دریا و فرعون پرورش شاعری شعر خوبی گفته موسی الذی رباه جبریل کافرون موسی الذی رباه فرعون مرسلو اون موسی را ساموری موسی را که جبرئیل پرورش داده اون کافره موسی را که فرعون پرورش داده اون ماشاءالله مرسل هست رسول خدای چه خود چه قدرت نمایی چرا این موسی را درست کرد چیزی دیگر درست نکرد دید طبیعت این فرق این این یهودی ها را که تمایل به اون عطبه گاف داشتن اجل لنا از موسی درخواست کردن من عرض کردم که او مجسمه گاوی بود همه دور بر اون نشسته بودن و اعتکاف کرده بودن و مرادها و حاجتها را میخواستن حالا شما میبینی ریس سر کابی مثل حشرات مثل کدو کدو که میدانی تجمع هست رو دور بر کب هر که مرادی میخواهد ساموری دید این اینها به تقدس گاب دارن لحاظا گابی که نتونه درست کنه قد کلا گوساله درست کرد یه گونه غالب گوساله را درست کرد و گوساله درست کرد و گوساله شروع کرد به صدا دادن صدا بود رب العالمین که تیرا که خدا امتحان کنه دیگه چی اور سخن رانی کرد اینجا که قرآن نیست شاید دیگه هست سخن رانی شونجا اتخذوا کانو ظالمین ولما سکتا فی ایدیهم وقتی این گوساله روی دستها اینا انداخته شد وقتی موسی علیه السلام آمد خطاب کرد قوم هم خطاب کرد ساموری هم خطاب کرد قوم حضرت هارون هم خطاب کرد قوم که خوب گفت بس ما خلقتمونی من بعد ساموری را گفت بے ایمان در دنیا عذاب تو اینه که تو بگی لا مصاب هر کس ساموری را دست میزد یا ساموری کسی را دست میزد تبش شدید این خاطر ساموری از انسان ها فراری این عذاب را خدا در دنیا به جان ساموری کرد برعکس مراد ساموری ساموری از این گوساله میخواست مقتدا بشه مردم همه دنبال او باشن حضرت حضرت ها امروز دنبالشون زیاده مرید زنم دنبالشون است مردم دنبالشون است که حضرت دروغای بزرگ بزرگی برای اینها میبامد این ساموری عذاب شد کلام سات قوم که دیگه اونها کسالا پرستی کردن به همه را گردن میکنی توبه شما خود را گردن میکنی بکشی حارون علیه السلام را هم حضرت موسی علیه السلام فکر میکرد که در ادای فریضه که من بهش گفتم که اصله ای قومی ولا تتبع سبیل المفسدین در ادای این فریضه هارون کتایی کرده اصلاح کرده و با این مفسدین هم شده تاییدشون کرده سکوتن تاییدشون کرده سکوت کرده چیزی نگفته این هم رساله پرستی کرده هارون هم اتاب کرد و مویس کرد و بیش مبارک برکش این خاطر خارون علیه السلام با کلمه کرمه و محبتی غضب موسی آور پایین عذر خود را گفت برادر جان و ماسه زهر و امنی ما زد من آنقدر تحمل کردم که اینها نستی بودن که منو بکشن من این را ویل نکردم و به دنبال تو نامدم از ترس تو که دیگه میگی فرق بین بین اسرائیل موحدین را از مشرکین جدا نکردم چرا از ترس تو نکردم تو میگی قوم را تو تکر کردی وسیله خود را انجام دادی از موسی که غیبتان در مسیر اللہ تعالی وحی کرده حضرت موسی قوم تو پشت کرد موسی را پرستی کرد همین حضرت هارون علیه السلام را مقصر تصور کرد وقتی او حضرت گزارش کار را داد یا ابن امی گفت لا تشمت بی الادا گفت لا تجمی مال قوم الظالمین هم اشاره کنش آمد این سقط فی ایدیهم اشاره از ندامت گوساله پرستان است که پرستان وقتی از گوساله پرستی نادم شدن گوساله روی دست تنها افتاد حضرت وقت این گوساله را آتش میدنم و پودرش میکنه حجزه موسی تو این گوساله را آتش از طلا نغره صوب میشه پودر نمیشه این خدا خاکستر کرده این موجزه وقتی که انداخته شد دو ساله روی دستهای آنها کنایه از ناراضی و مکتس و ندامت ندامت و امت اجابت و روا و دیدن و یقین کردن که آنها قدر ذل و گمراه شدن ساموری که پرالی شد با همین عذاب قالو گفتم به طور ندامت و معذرت اگر مورد رحم قرار نداد ما را رب ما و بخشش نکند برای ما ما میشویم خاصه دعای آدم علیه السلام را تکرار کردن این گساله پرستان ولما رجع موسی الى قومی غضبان اسفا غیرت موسوی را خدا اینجا بیان میکند بیان تنبیه موسوی بنی اسرائیل را هنگامی که موسا برگشت از تور به ذریعه وحی معلوم شد که اینها سالا پرستی کردن الا قومی به طرف قوم برگشت لیکن در حالی که غضب هم داشت حسرت هم افسوسناک هم بود غضب هم داشت و حسرت هم بود این غد چهل سال اینا را آموزش دادیم توحید و قرآن اینا در چهل روز اینا هم توحید را نتونسته نگهداری کنند بر توحید ثابت کردن به معنی حسرت بخاطر این همه درد این همه تعلیم این همه درس قرآن هم خانده و میره نظر غیر الله میخوره دیگه واقعا این طالب انسان رنج میده حرام و حلال تشخیص نداده هم طالب نظر غیر الله نجس مردار رجس خدا گفته رجس انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان حسرت میخوره حسرت هم غزبان بود و هم عشق بود خب حسرت میخوره خطاب اول با قوم گفت به بئس ما تمونی من بعدی خیلی بد می کردید من رو بعد از من از حکم را خب خطاب دوم با هارو. قوم را با گفت نوبت که به هارون رسید تختها را بزنید بزنید و الالواح کتاب دوم به حارون تختها را به زمین انداخت سرعت گذاشتن را از انداختن یعنی غد ناراحت پر وقتی هارون تختها را به زمین و یک پرد کشید خب داستانم که این تختها چقدر شکستند و چقدر رفتند و خلاص شدند این همه افسانه های یهودی ها هستند که تختها را به سرعت گذاشت این تعبیر از القا قرآن می کند و اخذ به رأس اخیه و گرفت به موهای سر برادرش یجرهم کشید معلوم میشه که خارون علیه السلام هم زور داشت چه داشت؟ زرف داشت و هم ریش مبارکش بزرگ بود ریشش بزرگ بود که دست موسی گیر کرد در روایات آمده است ریش هارون علیه السلام تا ناف بود دین خاطر بزرگ دین میگن ریش باید قبضه ای باشه کمتر از قبضه دیگه حقی ریش مخیر و تا برای اثبات یک ریش همین آیات بسند ساتا خود بلحیتی ولا براسی ریشه هم همین حالا امروز ریشه های انقلابی اینا کامل نیست ناراحت نشون اونهایی که ریشه های انقلابی دار یا انهایی که ریش ندار خدا بهشون ریش میده یا انها که فطرتا خدا ریشه هاشون بزرگ نمی کنه چکار کنی؟ ما پیر میشیم اگر ریشما تا ناپ میرسیم مردم را پیر حساب میکردن حضرت پیش صاحب اگر خاطر ریش پیر بشی ریش بزرگ درست کنید اگر ریش درست شد نشد که هیچ پیری دیگر با ریش بزرگ بشید به هر حال ریش در برادگرانی سنت هست سنت انبیاء هست همه انبیاء بلکه سنت مردانه در قرون گذشته اشتراکی اصلا مرسوم نبوده کافر و مسلمان همه ریش است. و اسلام هم این چیز را ابقا کرده است و تا قبضه این ریش هم سنیت ثابته از همین آیات از آیات برای اثباتی ریش بسه الله تعالی در لای این داستان ها به ما مسائل هم تفهیم می انقل الوان تخت هارا و اخذ به راس اخیه جره الی می کشید به طرف خودش قال یا ابن امی گفت فرزند مادرم باقی گفتن فیدر اینا چدا بود که گفت ابن امی لیکن این عاطفه بشری اینه که حتی در بلوچی ما هم میگم نیماسه زهر خیلی عاطفه بیشتره و لحاظا بچه های مادر عاطفهشون بیشتره با حتی و حتی در میراث بچه های مادر میراث میبرن در موجودگی بچه های اینی بچه های خیفی هم میراث میبرن قال ابن امی ان القوم استضعفوني قوم مرا مستضعف قرار دادن در حقیقت و کادو یقتلونمی من آنقدر تبلیغ کردن که نزدیک بودم من قتل کنم فلا تشمت بی الادالا من دشمن من تو که ریش من گرفتی و موهای سر من را گرفتی دشمن آر بر من مخنداد لا دشمن شماتت آدھا یعنی خوشحالی دشمن دشمنها را نسبت به من دشمنها را نسبت به من خوشحال نکن ولا تجرنی مال قوم ظالمین مرا در لیست ظالمین قرار نده من ظالم نیستم آه تو انجام وسیقه کردی اصلح بی قومی هم کردی آنقدر امر به معروف و از منکر کردی که تو را میخواستم بکشن این موسایی که غضبش رفته بود بالا اشار خونش خدا بداره چند درجه بود یک دم کلمه یبن امنی کلمه ان القوم تضعفونی و کادو یکتلوننی کلمه لا تشمتی الادا آدا را به من مخندان های من و خودت را خوشحال مکن من هم در لیست ظالمین قرار نده من چی گناهی کرد موشال نرم شد نرم شد منافقه آتشی کرد قال رب دفر لی و اخی رب من مورد بخشش قرار بده من یک پیغمبری را اینقدر مویش گرفتم از من خطا شد آه آه رب غفر لی رب من ببخش من اشتباه کردم من فکر کردم که هارون مغصره، من یک پیغمبر ریشش شاسرش گرفتم هم از نظر عمر موسی هارون بزرگتره از موسی لیکن مقام و شان موسی بزرگه رو به حیثیت به اصطلاح امت ببخش من ربا استعاد استعادا من اشتباه کردم ولی اخی برادرم را هم ببخش ممکن است که در ما در ما در معامله متعارکت کمی باشد زلات من را و زلات برادرم را ببخش و ادخلنا فی رحمتک من و برادرم را در رحمت خاص خود جا بده و انت ارحم الراحمین تو ارحم الراحمینی از این خاطر دعای من را قبول بفرما من و برادرم را ببخش و ما را در رحمت خاص خود جا بده تو ارحم الراحمین دعای ما را قبول بفرما قلنا اینجا محضوفه ما گفتیم ان الذين اتخذوا العجل به تحقیق آنهایی که اتخاذ کردن را معبود میرسد به آنها غضب اجزان برند، الا من تابا مگر آنهایی که توبه کنن توبه کنن خود را بکشن آنهایی که توبه نکردن مثل گوشال ساموری و تعدادی با ساموری همه بودن و توبه هم نکردن نادم هم نشدن آنها را غضب من ربهم میرسد و ذلت در حیات دنیا قتل میشن و ذلیل شد شاملی در دنیا که هی میگشت و لامساس بود از انسان ها فراری تا کسی را میدید میگو لامساس نزدیک نیست مسنت نیست این مراد همون شاملی و کذالک نجد المفترین سنت الهی بیان شده تخصیص ساموری نیست هر افترا کننده ما در دنیا ذلیل خواهیم سر آخرت هم که عذابش میگید آنهایی که عمل سیاد کردن یعنی گسال پرستی ثم تابو بعد توبه کردن بعد از گسال پرستی و نادم شدن و پشیمان شدن مثل اینکه لعلم یرحمنا ربنا و یغفر لنا لنکونن من الخاسرین این که نادم شدن توبه کردن ایمان آورده ان ربک من بعد غلا غفور رحیم که درستی رب تو بعد از این سیاد را آقی گسال پرستی هست بخشنده هست و خب مهربان است می میبخشه و در جنت می میکنه ولما سکت موسی الغضب خلاصا با شنیدن معذرت های هارون غذر موسی آمد پایین وقتی ساکت شد از موسی غضب اخذ الالوا رب تحتها را برداشت اخذ الالوا تحت را برداشت کجا تخت دیگه شکست و پودر شد غزل الوا اول اینا که هارون دید هر دو دست خالی کرد خواه فقط با زبان گفت به سما خلق تونی نوبت به هارون آمد هر دو دست فارغ کرد سخار از دست گذاشت با یک دست ریش مبارک گرفت با یک سر مبارک موهاشش جرم پیش با کلمات دیگه ابن امی چنان سرد کرد هارون علیه السلام موسی کریم را که دیگه بعد سکت الانوس الغضب و اخذ الالواح و فی نشختها در مقاطیب در مکتوبات تقتقا، هدایت و رحمت بود برای کسانی که آنها ترس دارند از رب خیش یرحبون لربشون فقط از رب میترسند هدایت و رحمت بود خب این حالت هفتمه اینها زیر بار نرفتن گفتن حکمای خب، تورات خیلی سخته حضرت فرمود شما نماینده تعیین کنید من میبرم خدا با اینا کلام میکند و خب، من تعیید میکند تورات هم تعیید میکند بعد بپذیره دیگر راه هفتاد نفر را انتخاب کرد موسی نخبگان همون صوفی های درجه یک همون اغلایشون هفتاد انتخاب کرد برد اللہ تعالی کلام تا دینا قبول نکرد خوبی دید خشگیری چهره اینا همه مردن بعد دعا کردن دیشون کرد این حالت هفتم این داستان هست اختیار کر موسیٰ کریم از قومش هفتاد مرد را برای میکات وقت معین ما فلما اخذتهم الرجفات وقتی اللہ تعالی کلام کرد اینا شنیدن گفت ما ایمان نمیاری اگر ببینیم گرفت اینها را یک زلزله از پایین زمین تکان خورد و از بالا شائکه صدای پس همه مردن حضرت حیران پریشان شروع کر دوارا رب لو شیط علقتهم من قبل و آیا رب اگر تمہیں خاصی حالات نہیں کر آرا در دریا در دریای سرخ خبر علاق می کردی قبل هم قبل دین که بیاید اینجا و ای آیا من هم علاق می کردی اتوه لکن آب ما قار استفا آمن نا این استفا هم اعتراض نیست رب تو علاق می کنی مارا اگران چکی ان مسان ما انجام دادا هم بخاطر اون آمالی که فعل استفا آمن نا انہیا این فائقه و این مرگ نیست الا تو کا فقط آزمایش شما هست ربا شما آزمایش میکنی، این فتنه یک امتحان محض تو دل و بها تشا تو با این امتحان و آزمایش گمراه میکنی هر کس بخواهی و تهدی من تشا تو هدایت میکنی از این امتحانات هر کس را بقائی انت ولینا تو ولی ما هستی کار از غادت روای ما هستی در دنیا و آخره فغفر لنا للحظ ببخش مارا ورحمنا مارا مورد رحم قرار بده و انت خیر الغافری تو بہترین بخشش کنندگانی تو از ہمیں آنا که بخشش مکن تو از همه بہترین بنویس برای ما در این دنیا نیکی حسنه بیدنس و در آخرت انا هدنا الی همه ما به طرف تو رجوع کرده ایم اللہ تعالی دعا موسیٰ اجابت کرد قال اجابت الهی قال الله فرمود عذابی اصیب به من اشاء عذابم میرسانم به هر کسی که خواهم عذاب دادن آن را و رحمت من وسیعتر تر از هر شے هست و هر چقدر گناه کنید هر چقدر معذرت خواهی کنید رحمت های من از گناه های شما از معذرت خواهی شما بیشترن و تکتبها من اون رحمت ها را مکتوب میکنم شرایط رحمت خاصه برای کسانی که یتقون از کفر اجتناب میکنن و برای کسانی که یوتون از زکات زکات پرداخت میکنن حکم سخت تورا پرداخت زکات یک شهر مال را باید چرا هزار دارید ده هزار اللہ تعالی اون حسنات را من مکتوب میکنم برای کسانی که از کفر و شرک اجتناب میکنند و پرداخت میکنند زکات را و آنها والذین هم به آیاتنا یؤمنون آنها که نسبت به آیات و دستورات و احکامات من ایمان دارند کیا هستن؟ آنهایی که آنها به آیات من ایمان دارن آنها کسان هستن که یتبعون الرسول النبی حسر فلاح در اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم از ما قبل خلاصه به دور ترقی اللہ فرمید اونهایی که به آیات من ایمان دارن اونها کیا هستن گفت اونهایی که اتباع می کنن رسول رسول بزرگوار را نبی مکرم را هم پیغمبر مقام رسالت دارن هم مقام نبوت دارن رسول به کسی میگوین که شریعت و دین مشخصی بهش داده بشه مجزا اون خب نبیان دینی مجزایی داشته باشد یا بر دین سابق عامل باشد انبیاء بنی اسرائیل اکثر نبی بودن رسول نبود موسی علیه السلام رسول بود هم نبی بود این اینطور بگی هر رسول نبی است هر نبی لازم نیست که رسول باشه نبی فقط خبر میده رسول یعنی که پیام جدید ابلاغ هر رسول نبی است هر نبی لازم نیست که رسول باشه مثل اینه که او تعریف کی هر انسان حیوان است هر حیوان انسان نیست حیوان معنی متحرک این مسئله منطقیه که کسی نمیفهمد ناراحت نشی یعنی حرکت دارد هر حرکت خور هر اونی که حرکت و جان دارد او لازم نیست که انسان بشه لیکن هر انسان متحرکه به اراده حیوان معنیش اینه در اصطلاح منطقی. الذين يتبعون الرسول النبي الامي انا اتباع کردن رسول را نبی را امی که امی است امی نسبت به ام القرآن مکه ام القران پیغمبر مکی است یا امی کسی که به مادر نسبت دارد هیچ درس نخوانده به مادر نسبت دارد اون نبی امی که او را میبینن مکتوب نزد خود در تورات و انجیل او را میبینن یعنی اوصاف او را میبینن اوصاف او را میبینن مکتوب نزد خود در تورات و انجیل این نبی امی دستور میداد آنها را معروف نهی را از منکر و حلال بیان میکند برای آنها طیبات را که بر مشرکین و بر یهود حرام شده بودن جریمتا شطور برای اینا حرام میکند گاب برای اینا حرام میکند بطر برای اینا حرام حلال بیان میکند فی گاب و که بر بنی اسرائیل حرام بود جریمتان برایش حلال بیان میکند یحل لهم الطیبات حلال بیان میکند برای آنها طیبات را که محرم شده بودن بر اسرائیل و مشرکین وای حرام بیان می کند برای آنها خواهش را اونهایی که هست به دستور ثابت قبلا هم حرام بودن الان هم پیغمبران را حرام بیان میکنن مثل دم میتا خنزیر ما وغل لغیر الله این اینها هم از اول قبیس بودن پیغمبر حرمت آنها را پر انها بیان میکنن و صفت پنجم یزانهم اسرهم میگدارد از گردن آنها احکامش سخت را یک شهر زکات بدن الان یک رو زکات بدن احکامات سخت را پارچه نجس را باید چیچی کنی عالم بشکنی پاک میشه باش این احکام شدیده را از گردن آنها میگذارد و الاغلال اغلال شدائد سخت شدیر که مثل توق به گردن آنها التي کانت علیهم این اسر و اغلال بارهای گران که به گردن آنها بود این پیغمبر از گردن آنها میگذارد حالا شریعت سمحا و سهر را به آنها ارائه میده حسب نبی این فرائض را دارا یامرهم بالمعروف یا ینهاهم عن المنکر یحل لهم الطیبات یحرم علیهم الخبائث یضع عنهم اسرهم والاغلال این چند فریضه را این پیغمبر نسبت اینها انجام میده بارهای گران و سنگین را الله تعالی به واسطه این پیغمبر از گردن آنها میگذارد شریعت سمها و سهله را شریعتی که اللہ تعالی فرموده یرید الله بکم اليسر ولا یرید بکم العسر اونها نماز باید در مسجد بخوانند یا بر خاک مسجد خیلی بران بر در دین اسلام خیلی سهل و آسمانی حسان های ایمان آوردن بین پیغمبر و از ازدروه تعظیم کردن پیغمبر را و نصروه نصرت کردن پیغمبر را اتباع کردن اون نوری را که نافر کرده شده از خود یعنی قرآن را که هم المفلحون اینها رستگارن اینها رستگاران کامل بیان امومیت بیست محمد صلی اللہ علیہ وسلم قل پیغمبر یا ایوه الناس و مردم عرب اجم سیاس و شفی زن مرد انی رسول الله علیکم جمیعا من رسول خدا هستم به جانب شما همه این جمیعا زمیر حال, از زمیر دل به طرف همه شما در حال که مشتمنی رسول خدا اون خدایی که له ملک السماوات والارض برای همه تو رسولی برای عرب و عجم و سیاه و سفید و شرقی و غربی و شمالی و جنوبی بله من رسول اون خدای هستم که او حکومت همه آسمان ها و زمین را دارد پس اون کسی که اختیار کل کره خاکی را و آسمان ها را دارد اون دار به من هم پست جهانی داده او خودش رب العالمین است او خودش مالک آسمان ها و زمین و به او اقتصاد دارد ریاست آسمان ها و زمین رب العالمین من رسول عالمین کرده تو که حق چرا ندارد دلیل ان اللهی کے او ریاست آسمان و زمین را دارات لا الہ الا هو غیر تو دیگر معبودی نیست نہ در عرش و نہ در فرد نه در کربلا و نه در حجاز لا الہ الا ہو اصلا ان ذاتی که غیر تو الہ نیست ان ذاتی کی فقط او می کشد و زندہ می دیگر کسی بود که شد زنده کننده نیست جان میداد و جان میگیرد او من رسول عالمین کرده شما همه را حیاتی داده بر همه من خدا من پیغمبر را رسالت داده همه را میکشه لحظه من برای همه رسالت داده لذا ایمان بیاری تو خدا و رسولش که النبی هست الامیه باشنده ام القرآن هست یا امید کسی کی بھی دست سلام نگرفتے ہو سواد یاد نگرفتے اون نبی امید کہ اون نبی ہم خودش ایمان تو خدا و کلمات خدا دارد خود آن نبی ہم تسلیم باوجود این شان رفی او ایمان به خدا دارد و به کلمات خدا اون نبی کی سر تا پا تسلیم بدست سورات خدا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين